Mi smo završili sa knjigom Hvala Allahu te bareke o tala i molim ga da nam to upiše od onoga što smo ispravno rekli a od onoga što smo promašli molim Allah da nam oprosti i da i molim ga te bareke o tala da ono što smo naučili da nas pomogne i nadahne da to sprovedemo u djelom i da to nađemo inša Allah na, na sudnjem danu. Mi ćemo uz Allahovu pomoć. Večeras obratiti samo jednu temu. Družimo se sa jedinim, jedinim kuranskim ajetom. A od sljedeći put naših susreta, ja sam evo razgovarao sa, sa bratom, da vidimo šta ćemo, šta bi bilo najbolje da uradimo, pa ostalo je da možda radimo nešto od šehu Islava ibn Tejmije, Rajmehullah, to je njegovu knjigu, razlikovanje, razlikovanje ibadeta između sljedbenika Islama, imana i sljedbenika licemira, je li tako? Licemirja, idolo poklonika. Izuzetno, izuzetno lijepo dijelo, jednostavno i prožito kuranskim ajetima, a nama je onda najljepše i najdraže robo lahom, kada nešto radi sa dokazom. I vi ćete primijetiti da mi uz Allahovu pomoć, ja to često znam, ovo sam rekao, kad smo bili u Srbiji, ovo sam rekao i u Sanđaku, i gdje god da dođemo, i u Crnoj gori, i, i gdje god smo došli, a to je, ja bih, da se i ovu prilikom i ogradim od toga da na dersovima spominjemo imena naših daja, da kažemo, rekao ovaj daja ili onaj daja, ako sam to nekad i rekao Allah, molim da mi oprosti, jer ime jednog daje, pored Ibn Tejmije, je smiješno uopšte spomenut, što e, nedvojbeno jasno govori da želimo da sačuvamo sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam, a ne imena i ljude. I kad spominjemo, spominjemo mrtve u dokazima, nekako nam slađe ovi živi brzo, nekako desi im se pa nešto reklo što ne bi nikako smjelo reći, jel' Pa evo noćas ćemo se uz Allahovu pomoć druži sa jednim ajetom. To jest prije samog uvoda u, u ovaj ajet nešto ćemo veoma važno spomenuti. A jel da vi što je da konstantno govorimo o dokazima i od toga kad smo govorili o suštinu svjedećenja da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allaho poslanik, vidjeli smo da to nije igra. Da je on poslanik i poslan da ga moramo slušati. A ne da izaberemo. Hoćemo li nećemo. Nego moramo. A kad je nešto moranje, ti ćeš uzeti, ti, tebi će ono moraš biti i badet. Zato što ti je drago. Kako ljudi vole rad? On dranio čita dan, kad kaže doktor, još kad kaže ova jest, kaže gazda, 10 eura ti sad sad. Uuu, ženo, radim ja od 9 do 9. Od sad. Ne, ne, odnosno do 9. 10 eura sad. I ti kažeš, ja moram na posao zato što ti je drag. Drag ti je dinar. A što tako onda ne bude ibadet? Nije ti drag. Nije ti drag ibadet. Nemoj grafirati sam sebe. Mogu ja sam sebe lagati. Čao je. Da ti ibadet drag, ti bi onda shvatio da ono moram. A što ti je teko? Već se kaže, moraš da nas... <coughs> podaj nama klanjati. Znam ja da moram, ali mogu pa ti si, znaš ti šta si rekao? Znam da moramo, ne mogu. A znamo kad se opravdavaju oni, jel da, jedan dio učenjaka, kad opravdava one ljude, u širku, jel da, oni koji su dano negdje, on je negdje tamo u prašom i sam, i opet će odgovarati, pred Allahom nosim dan, jel da, on zato, opet u lema kaže, nasljednje dana će ga Allah ispitat. Pazite, čovjek ništa nije čuo. I on kaže, I opet mora odgovarati. A ovaj kaže, ovaj čovjek kaže, znam ja da moram, ali ne mogu. <laughs> pa dobro, znam da ne možeš to vidjeti. Jer što ti ne da, da ne možeš. <laughs> Moramo vidjeti šta je to što ti ne da, da ti ne možeš. Je li to posao, je li to žena, je li to auto, je li to fi, nešto ti ne da. Jer čim, onaj ko nešto ne može, mora imati razlog zbog čega ne može. Ali nemoj da ti ono ne mogu, ja znam da moram, ali ne mogu. Jel to ne mogu mrsko mi, jel to ne mogu, neću. Nešto mora biti. Morat ćeš nam dati sažiti tefsir toga. To je sam sebi, ne trebaš nama. Sam sebi pretefsiri šta to znači ne mogu. Jel da? Pa gledajte, kaže Allah te bareke u ta'ala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Kaže, a ono što vam poslanik kao nagradu dadne, to uzmite. A što zabrani, ostavite. Obratite pažnju. Što vam poslonik dadne, kao nagradu, što kao nagradu? Što dobiješ, a što treba da uradiš, i što uradiš, bit ćeš nagrađen za to. A što zabrani, ostavite. I neš bi kaže. Jesi ostavio? Kaže, to znači da je dozvoljeno samo ono što su Allah i njegov poslanik sve sve dozvolili, da je zabranjeno samo ono što su oni zabranili, Allah i njegov poslanik sve sve zabranili, i kaže, kaže to je čitava vjera. A vjera je, kaže, ono što su Allah i njegov poslanik sa Allahom propisali. <laughs> Svatate, to je vjera sva. Allah zabranio i naredio, dozvolio i zabranio. Kako je njegov poslanik sa Allahom preneo od Allaha te varke od Allah, da ne bi neko mislio da i poslanik propisuje i vladate, ne, ne, ne, ne, nije on smio ništa. Nije smio ni da kaže od sebe, jedte desnom rukom, ne. Koliko puta ste u siri poslika sa Allahom slušali, kako, Poslije se treba da nešto odluči, ona čeka. Čeka, šta? Objavu. Čeka objavu. I kako danas brzo ljudi ne čekaju objavu, odmah frkne, kaže, može tako, ni problem. A on čeku objavu. Stane, jel pa najteži vid objav je bio kad sjedne i kaže o na devu, kaže, pa kad mu dolazi u obliku zvonjavi zvona, kada je tako pricne na devu, kada je pricne dole. Jedan sahabija prenosi, kada je pricnuo, poslanik se kaže, umalo sam, htio sam početi vikat, da mi neće nogu slomiti Silazi objava.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 Obratite pažnju na ajet. Gledat ćemo dio po dio ovog ajeta. Na, samo ću vam, ja ću pročitat ću vam zadnji dio ajeta, pa ćete vidjeti, a ovo samo iz razloga toga što danas I ovo mnogi koriste. A kada hoće da pokažu, da ukažu na nas, da kažu da smo se mi u stranke podijelili i da ukažu na sve one koji nisu oni. Međutim, mi tako ne smijemo. Ajeti nisu da ukažu na nas, nego da ukažu na svakog onog koji se odvoji od onog što ćemo na početku ajeta reći. I tako kaže, mojna ladina fara kudina hume kam šia, kaže, oni, nemojte od onih koji su svoju vjeru razbili i u stranke se podijelili. To vidi, ču, često čujete danas, jel da? Isto koji onaj, ali samo ovaj dio, ajte, fali puno prije ispred. <laughs> Sad ćemo vidjeti. Puno, puno fali. Fali čitava vjera ispred. Ovoga, ajte. Sad ćemo dokazati. Čitava vjera ispred, ajte, fali. Ali oni samo stavili ovaj zadnji. Isto koji onaj, va, tesimu bi hamli la i džemija, u elate fareku. Svi sve čvrstvo, Allah, va, užeta. Držite, nemojte razinjavati. I onda idu tačke, no, jel da to vidite često, ono, ono, tri tačke. Tri tačke, dalje, ono, nema veze šta je dalje. A na kraju Allah ovog ajeta, upravo na kraju ovog ajeta govori tako vam, zalikom vas tako mili, ala kum te tako. To, eto, to vam on naređuje da biste bili bojazni. A šta naređuje? Da se uvatimo za uže, da smo bili razjedinjeni, pa je on složio naša srca. Da, svatate. Pa smo postali milošću njegovom braća. Ha? Sve to u ajetu, ono, a te su i hamlila i džemija. A uzvišeni kaže u suri E, ne znam koja je sura, ali uzvišeni tevar tala govori u prevodno značenja, ali ako bu se ako se budu pokajali, namaz obavljali, da oni šta su vam oni? Braća. Ha, vidi sad. Ali kad su vam braća? Kad se budu šta? Pokajali, pa još namaz obavljali, pa zekat dali, e onda su vam braća. Ko kaže? Kaže Allah. Inemel mu'minu nehfa. I onda drugi aj, zaista su vjernici Šta? braća, koja? Ovi što su opisani. Prvo se moraš pokajati. Prije nekako se počneš lanjati. Kao ćeš lanjati, to nisi pokajati. Dok su nam pokajali, na vas voljali, zeka davali, da će vam povjeri. <clears throat> kaže Allah te bar kretala. Ovde, a ovi kažu, va, te si mu hamli daj mija, i onda dol, ovo, ref, ovo nema. Moraš. Nije klanjao, on ima vezi. On se zove, on se zove Mohamed. Jo, Nema, on, pazi, e, on je bio, on čini dobra djela. Još je heroj, još će šehit biti. Šehit iz poginođena žena Tora Bor, ko je da ubio? Taliban. Ali lično ga, Taliban ga kaže, ubio, izletio. Samo što je predao drugi, na drugom rekatu, selam, kaže, ovaj ne ide u glavać. I ovaj ide u dženeta, kuće onda ovaj što je klanio što ga ubio. Ne, ne, po njima će on u džahnem, jer ko digne ruku na muslimana, njemu je džahnem da me Allah sačuva, a i vas vraća moja ovakve akide. Da Allah sačuva ovakve akide. Uzvišeni naziva ko su braća. Pravi vjernici su. Oni koji se budu pokrali namaz ovaj zekad, ali to su braća. A ovdje, očito ona kaže, vrat u Afganistan. Dobro. Smiješ li ti onda kad kreniš u Afganistan klanjati dva rekata prije svoje pogibije? <laughs> Aj, šipi. Mući to američku bazi, reci, ja dva rekata, ja ću sad poginuti na lahom putu, fi se bili la. To je sunneta, jel da? Da prije nego što završiš dva rekata, i ako si ranjen, pa vidiš da ćeš umreti, to je sunneta, opet dva rekata trebaš lanjen. Treba se lavi. Uradje zelenih tica i završio si. Sam djezvi pod ruku je. Danas mnogi, ovaj, ja čujem kad vraća dovi, molimo laka da preselimo ko šehidi kad doviš ovo Allah, kad kažeš molim Allah da preselim ko šehid, to znači da tražiš da ti Allah dadne puteve da bi bio šehid. Jer ne možeš ti, molim Allah da preselim ko šehid i odmah umriš. Sad <laughs> tate, nego dobit ćeš puteve koji te vode ka tvojoj dovi. Ako budeš iskren, dobit ćeš to. Jel da neće te Allah pronevjeti? Pa, Allah naš je pravedan. I gledajte, i kaže, kraj ovog ajta, kako smo rekli na početku, ne budete oni koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili. Znači, prvo su vjeru razbili, kad su je razbili, šta se desilo im? <laughs> Ali kad su se ošli u stranke? Kad su vjeru, kad su je razbili, a da li nisu razbili, bilo ošli u stranke. <laughs> ne bi ošli. A šta kaže, znači, na početku ovog ajeta, kojeg zločinci samo zadnji dio uzimaju, Kaže uzvišeni. Fe akim vajhaka lid-dini hanifa. Kaže ti upravi svoje lice prema vjeri. Ne, ne, prema vjeri. Prema vjeri islamu na njemu istrajavši. Prvi dio ajte. Hanifa, rekli smo, znači u arapskom jeziku, Hanifa znači čovjek koji svjesno sa znanjem izbjegava širk. To je Hanifa. Uzvišeni kaže ovaj, Feakim vođha keli dini hanifa. Ti upravi lice svoje prema vjeri islamu. Sa znanjem i da izbjegava širk. Da ne obožavaš ništa i nikog mimo Allaha te ta. Drugi dio ajta. Kaže Allah dalje. Fitarate Allahi leti fatere nasi aliha. Slušajte ovo. Fitarate Allah. Fitra. Kaže prema kojoj i private se kaže Allahove čiste vjere prema kojoj je on šta ljude stvorio. Vidi ovo sad. Prihvatite se. Nemojte šta kaže Rasul sa srnjem. Svaki čovjek se rodi u prirodnoj fitri i slavu. Pa kaže, rodite ljudi ga načini. Dok je malo, kao sinu sam od sebe napravi. I šta uzviše ljude kaže? Priparate Allah i leti i fatere nase aliha. Prihvatite se. Knjige Allahove, jer ste stvoreni za nju da se po njoj šta vladate. Prihvatite se. Kaže, Allahove čiste vjere, a to je Islama, prema kojoj je ljude stvorio. Šta nam ovdje uzvišen govori? Pa stvoreni smo da se ponašamo prema upustima, ili tako? tako? Stvoreni si za to. I evo ti upustva. Gledajte milosti naših gospodara stvorio te i onda ti još dao upustvo kako da funkcionišiš ti, mašino, ljudka, da ne bi pravio se pripametan. Nemaš potrebe filozofirat. Ja sam te stvorio, prema tome sam ti objavio knjigu, bolan. Evo ti knjiga. Stvorio te za to. Mi smo stvoreni da, činimo i vade to braćo. Sve te, ste vi svjesni toga? Stvoreni smo da moramo njemu i vade činiti. Zato nas je stvorio. Ono način kako? Šta? Šta? ti upravi lice svoje vjeri i slavu. Na takav način. Pa kaže dalje uzvišeni. La tebdila li halki Allah. Nema izmjene Allahove vjeri. Vidi ovo ajta. La tebdila li halki Allah. Ovdje bi možda originalan prevod značio. Nemojte mijenjati Zbog, Allah vas je stvorio da budete u toj vjeri. Pa što je mijenjate? Nema izmjene. Nemojte se mijenjati i bježati od onoga zbog čega sam vas stvorio. Evo, ovako je možda bilo najbolje. Nemojte se mijenjati. Jer sam vas stvorio da činite ibadet meni. Vema halek od džine, volim se, ilali abudu. I džine bio sam stvorio ništa osim za da mi ibadet čine. Pa kaže dalje uzvišeni, Zalike dinu kajim, kaže, To je prava vjera. Šta je prava vjera? Nemojte se mijenjati. Nemojte bježati od mog upustva. Zalike dinu, pa im to je prava vjera. Da ne bježiš od nje, onda si u vjeri. Kad, ne, kad bježiš od nje, izađeš mimo onog, hajde da kažemo, sistema ili upustva koje je tala stvorio, ti si uzao neko, nešto drugo. Tražiš neko drugi vahe. Stiže ti vahe, ponovo neki. Da bi se po njemu ti, zašto? Zato što to odgovara tvojim strastima. I vidiš kako čovjek uzme strast za Boga. I vallahi, braćo, strast je opasna stvar. Zato se monibine, kaže, predajte se Allahu, dalje u ajetu dolazi, monibine vatakuhu, monibine vatakuhu, kaže, i budite, predano mu se obraćajte, iskreno, sa izlasom. Tražite da vas uputi na ono zbog čega vas je stvorio. I gledajte, braću, koliko ljudi, kaže uzvišeni, وَلَكِنَ اَكْتَرَ نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ali većina ljudi ne zna. Nemoj pamet uopšte. Samo treba da traže i da pitaju, da ne kvare svoju fitu, da kažu, subhanal, zbog čega sam stvoren. Wallahi, samo radi sekunde pitanja, Allah će te uputiti. Da iskreno se zapitaš, kažeš, rođen sam, bio sam u materici majke, pa sam bio embrion, pa sam bio zametak, pa, sam, pa me unutra Allah me oblikovu, bio sam gruda mesa, pa kosti, pa dao mi oči, nos, sve funkcioniše, pa sam izašao isto maka, rodio sam se, bio sam mal hodom, mama me hranila, roditelji moji, ja sam došao punoljetan, evo šta ću sad? Sad da se samo brinem kako ću jesti pit i umri. A u smrti nikad. A nisam stvoren za to. Nisam stvoren da samo jedem i pijem i da idem u zahod. I onda vi gledajte. Zašto uzvišeni kada naziva ljude ovakve koji su okrenuli Allahu vjeri? Stokom. Tako i braću Allah naziva. Ne, pojačava još gori od stoke. Zbog čega još gori od stoke? Krava daje mlijeko. Mačka fata miša. Vidi kako ima korist. Konja jašiš. Nema razum. A nema razum. A funkcionši. Allah je jedan. Mačka ne zna red, daj mi da jede. Ali je Allah, to su mašine koje je Allah stvorio. Allah akvar. To je da ne komentarišemo. To je pčela, a to je, to je fabrika pameti. I uzvišeni naziva ljude gori od stoku. Zašto? Brate, kad stoka, kad krava gleda u tebe i ti njoj kažeš, šta sanjala sinoć? Ona u tebe gleda kao, Ona nema pojma šta ti njoj govoriš. Jer je krava, ona je životinja. A ufati joj vime, pa šit mleka. Što te briga šta je sanjala? ni naziva ljude gorim od ovog stanja kad ti se kraj ovako obratiš. Kravo, šta se sanjala sinoć? Ona gleda u tebe, samo se okreni. E tako Allah naziva ljude kojima govoriš i objašnjavaš, a on ništa, on glavu okreći. Gori je stoke. Ali ovo ne znači da trebamo mi hodati pa govoriti ljudima stoko jednako što radi to. Jel da? Tako neki, vallahi braću, tako mnogi danas sa bradama, ljudi koji su pretjerali tekviru, na njih cilja, direktno na njih cilja. Oni uzmeju odavde dokaz, kaže, pa jela naziva ljude gore o stokom. Pa smo mi sad, jel, već redali. Sad mi trebamo reći, magarac, majmune, tako oni radi. Ja sam lično ovo doživio. Kažu da sam pas, da sam majmun, i onda dokazuje, kaže, kaže, Ja ima, ajde, budite majmuni prezreni. Ali ti čuješ šta ovdje stoji, budite majmuni prezuni. Kad, su, kad je Allah te bar stvorio, pretvorio ljudi u majmune svinje. Pa dobro, aj kad je tako, da i ti mene pretvori u majmuna. Ako ćemo baš bukvalno ono dokazivati, hajde me pretvori u majmuna onda. Malo mu ne rekao da je on ono što meni govori. Ali nije to dedeba. I nemojte ovo koristiti, ovo nije rečnik muslimana. A valaj, majava, a valaj, kako koriste, to je, da nas Allah toga sačuva a i mi da uputi napravi put, da to ostavi. Stvarno je to bezuzišno govor. Nisam to znao. Najbolji ti što zna. Veći mi bolji od mene. Pa šta je takvom čovjeku kad kaže za u termina Rahimahullah da je nevjernik, šta mu je da kaže za izu da je majmun? Pa da je ništa. Ja onda trebam da se veselim kad on kaže da u termina mrtvog čovjeka da je nevjernik. Ne, to. <clears throat> I gledajte, kaže uzvišeni dalje, Kaže, predano mu se obraćajte, kaže, muni bine ilaihi vatakuh, vaqimu salah. Gledajte di namaz. Pa ćemo, kaže, velate kunu minal musikin. I obavljajte namaz, ovo je baš namaz, salah. Inače, korkut u prevodu, onda kada stoji, gdje vodi ibadet, on stavi klanjanje. A nije tako. Nije. I činite ibadet, Allahom stavi klanjajte sa Nije to ispravno. Nije, Ja, nije ispravno, dobro sam rekao. Nego, ibadet, kad vidite to ibadet, to će biti i pojam. A ovdje, ovdje baš, kaže, tako uvek imu salah. Salah je namaz. I obavljajte namaz, bojte se Allaha, predano mu se obraćajte i bojte ga se i obavljajte namaz. I ne budite od onih koji mu čini širk, koji mu druge ravni smatraju. Eh, gledajte sad. Idemo sad, vraćamo se ponovo. I ne budite od onih koji mu druge ravni smatraju. Eh, hajmo sad na početak, hajte. Kaže uzvišeni ti upravi lice svoje vjeri islamu. Je tako? Na njemu istrajavši. Pa kaže, po dva, to je dva. Znači, upravi svoje lice, okreni se prema islamu, sa teuhidom, obrati se Allahu te bareke vetala i slušaj šta ti govori. I istraju u tome. Dva, zatim, prihvatite se Allahove čiste vjere. Tri, prihvatanje čiste vjere. Kaže, prema kojoj ste stvoreni? Četiri, stvoreni samo radi toga. Pet, La te di, la te di al halki la. Nema izmjene Allahove vjeri. Pet. Zatim dalje. To je prava vjera. Šest. Zatim dalje. Vala kine ksara nasila elemuna. Većina ljudi ne zna. Većina ne vjeri. Većina neće. Većina su grešnici. Većina su fasci. Braćo moja, kad čujete da nosio s istine kaže nas će više neg njih. Lupite mu šamar. Nek dođe sebi. Halo. Nas je kaže više neg njih nađite mi samo jedan ajet u kojima se spominje da je istina samo zato što je puno ljudi. Samo jedan il hadis. Doneste, ja ću ga pojest. Onaj papir što ste donili. Pa ono, naprati. Većina ne vjeri. Vrak inek na nas ila, ale mu, pouzviše mi kaže, većina ne zna. Većina su grešnici. Većina su zalimi. Zatim dalje, predano mu se moli vine ilih vataku, predano mu se obraćajte. Sa jekinom, sa ihlasom, sa tevekunom, sa iskrenošću njemu. Zatim kaže, bojte se njega, bojte se Allaha i voljajte namaz. Sedma korist, da, sedmo obavještenje da kažemo. I kaže, e, ove stvari, kad se objedine kod grupe ljudi ili kod jednog čovjeka, onda kaže uzvišće dalje, i ne budite od onih koji mu drugi ravni smatraju, od onih koji su svoju vjeru razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onih što ispovijeda. E, Da li će se nama ovo dole desiti? Ako mi upravimo lice prema vjeru islamu, ako mi prihvatimo Allahovu čistu vjeru, zatim, ako uzmemo ono zbog čega smo stvoreni da provedemo u dijelo, uputu, zatim, da ne mijenjamo Allahovu vjeru, zatim, to je prava vjera, potvrdimo to svojim dijelima, zatim, šta? Predano mu se obratimo, bojimo se njega, obavljamo namaz, Hoće nam se desiti da, da budemo od onih koji mu druge ravni smatraju ili od onih koji su vjeru svoju razbili? Hoće nam se desiti? Neće njega ni jednog jedinog. Tad nam se neće desiti da budemo od onih koji mu čine širk i od onih koji će se podijeliti i svako će vikati ja sam na haku. Ja sam na istini. Jesi? Svi, svi mi to govorimo. Svi. Ali mjerilo i vaga je Kur'an i sunet. I čim ti kaže, ako kažemo dobro, to što radiš i to što zastupaš, da li je to radio Selef Usali, da li je to radio Allah, poslanik sallahu i sallam, on kaže, nije, odmah se razilazi. Moramo se Allahom razići. Haj ti svoje kofere, da ja svoje. Moramo se razići. Moramo se razići. Zašto? La, te dine li halki la. Nema izbjena Allahovi vjeri. Jer ja nisam stvoren da se vladam onako kako ti treba da mi kažeš. I da se prema tome ja ponašam. A, mene Allah stvorio i objavio mi sve što treba za mene. Je tako? Je tako ili nije? Stvorio ljude i sve što treba za čovjeka. Sve on pojasnio. Je tako? Je tako ili nije? On nešto vas nečim. <laughs> El jome ekmeltu lekum dinekum, ekmeltu alekum, nirmeti voredi tu lekum ul islame dina. Danas sam vjeru vašu savršio i blagovat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Eto ključ za naše probleme. Hajmo svi ušati ovu i krenuti. Ako sam ne negdje šupaj, tanak šuti. Šuti, nije problem. Ako si neđe, jel da, ne možeš nešto. Pazi, kad kažemo ne možeš nešto, to je odlovno mustehaba ili ne, a ne farzova. Nemo, ne možeš. Zašto? Zato što Allah kaže, la yukelifu lahu nefsen i la musaha. Nikom nismo opteresili preko njegovih mogućnosti. Pa kad je nešto far, to moraš. Ja moj sad ne mogu. Ako nešto imaš, ne misli tanat, pa grije između tebe i Allaha, moli Allah da ti oprosti, a i mi ćemo. Ali nemoj da pravdaš svoje grije, svoj grije da pravdaš nekakvim dokazom šah reze pa hlavije. Onda si bezobrazan. Onda si jest takvirun. Od onih koji se oholi. Jer tebi, tebi daj da nađeš, jel da, za svoj grijeh opravdanje da ga onda braniš. E sad si opasan sad si u veoma teškoj situaciji. Allaha nijeci. A kad imaš dvije i šutiš, moliš Allah da ti oprosti, možda ti ga Allah i pokrije na sunnje dan. Možda ti kaže, robe moj, radio si to i to, da budeš ti od to. Taj rob. Robe, radio si to i to, ta to. Radio si to i to. Jel da, ovaj razgovor roba i Allaha na sunnju dan. Kad ćemo Allah reći, a ovaj će se istopiti. Pa će reći ovaj, gospodar moj, teže mi je, kaže, stid do tebe, nego, nego, nego, nego od onog, kaže, što sam radio. Ti do tebe. Kaže, nisam ja radio grije da bi se oholio, da bi namjerno to radio, u smislu, shvatate, i natio se tebi. Nego, kaže, sam mislio da je tvoja milost velika, nećeš mi oprostiti. A Romka, pa ćemo Allah reći, istinu si rekao, istinu si rekao, zaista moja milost, prevladava moju sržbu. Uđu džanet, oprostio sam. Ali kad imaš grijeh od sebe i kažeš, jes to, ali ima, štaš, vidiš kakva su vremena. I onda tra, ka, dokazuješ nečim što to nema veze sa dokazom, e sad si u problemu. Jer ti hoćeš da mijenjaš objavu. Hoćeš da dokažeš da ono što ti radiš da je objava. Ha? Svatate, zato tražiš dokaz. Jesi, jes, zato tražiš dokaz. Da dokažeš i onda predstavljaš to kao objavom. I ovo je din, i ovo je islam. Jeste vidjeli kako to mora biti do vas? I te kako opasno. Kad dokazuješ batel da je istina. Ti hoćeš da kažeš da je to Allah objavio. Ti, ti. Da je to Allah objavio, Allah o tome ništa nije rekao. A ti to dokazuješ. Eto onda vidim kako belaj moraš upast. I pogledajte šta se, šta se onda desi. Kaže Allah te bareke u ta'ala Inne in hadihi ummetukum ummeten vahiljeten wa ena rabbukum fa'abudum. Kaže ova vaša vjera je jedina prava vjera. Pa kaže dalje Wa ena rabbukum fa'abudum. Wa, en, wa ena rabbukum fa'abudum. Kaže ja sam gospodar vaš i, sam, i samo meni činite ibadat. Ova vaša vjera jedina prava vjera. Gledajte kakav mi ponos imamo. I kaže uzvišeni, ja sam vaš gospodar, samo meni činite i bade. Jer ovo je vjera, ja sam je objavio. I ja sam vaš gospodar. Kao da, nam, kao da nas Allah doziva. Roboj moji, ja sam vaš gospodar. Ne tražite nigdje drugo. I gledajte, kad Allah te varke, Allah braća moja, kad spominje <clears throat> da su ljudi se obraćali dobrim ljudima, evlijama, vjerovjesnicima, melecima, da bi se približio Allahu tako činili širk. I Allah to spominje da je to zabranjeno. E možete onda zamisliti. Ako je ovo zabranjeno, na, kakvom su stepenu onda ljudi kad počnu tražiti od nekakvi pahlavija, jel ili nekakvi mrtvi, ili nekakvi živi, da im budu kod Allaha nekakvi zagovorači. A Allah meleke spominje da njih ne smiješ uzeti ni poslanike. Allahu, šta? Najbliži. Najbliži robovi Allahu. Njima. Meleci čisti. Čisti od greha. Ni njima, ni preko njih ne možeš. A ti dođeš ovdje. Sveti Luka, sveti Pjotar, sveti Motar, ne znam ko sve više sveti. Nikola, jel da? Nikola sa bradom do pupka, ali kad je ta brada do pupka u pitanju, još bijela, sa brčinom ovako, e onda ona ne smijete, onda ona nije vehabijska. Šta nam, niko ne kaže, šta nam vi tu, u crveli se, s bradama, gdje tu pripadate? Ha? E, ali ovaj, brado ja nosi mami milku. A mama je uplati, neće niko donijeti džavava, nije niko dalava. Pa tako, svi jedni drugi lažu. Ono, kvalitetno lažu, baš. Babo uplati, jesti babu i tate uplaćuju i papa, svi oni uplaćuju, svi su isti. I babo, i tata, i papa, sve je to isto. Znate na šta mislim? Babo uplati u fabrici, ima platu 300 maraka, ali svi će to uplatiti, samo moj dima, moram ja svom djetu. Džaba što uzviš i kaže, vela, kine se ranasi, laj, ale mu, nema to, ne pije to vode kod mene. Vidiš da svi uplate, moram ja. I babo uplati paket 30 maraka, ili 20, pa slaže sin, sine, noćeš ti doći deka. On će, dok ti zaspiješ, ti kad se probudiš, doneće ti paket. On nauči dijete da laže odmah u startu. I da dijete vjeruje u gajb. U koji gajb? Da će djed mraz doći. A on ga samo vidi na televizor, na federalnom. Samo na njemu vidi. Jel da? <laughs> Na njemu, evo kaže, djed, evo onaj će ti doneti noćas paket. A on, djel, ono, nema veze, nisi. A džaba jest, on, tam djed mraz jer pivo pije i ono viće ho, ho, ho ho ho što pravi iblis šeitan. I onda on donesi, djete se probudi, kaže mama, a prvo mama ispita šta djete volilo, znaš ono. sad, svi lažu jedne drugi. Laže mati, laže otac, laže firma, laže direktor, laže federalna, svi lažu da će doći djed brat. I će čestitaju, on će sići kroz ođavak dole. Inače, ođavac su malo širi, znaš, nisu prljavi, to nikad niko ne loži, pa on siđe čist. Dolazi se uprljati, imala brada, bijeli se. Evo, kaže se, i djete otvori, i djete odmah ga nauči da on vjeruje da će njemu obskrbu dati deka, Santa Claus, odmah mu sredi akidu, zafrkolji ga i babo ono sretan se, ja vidiš sine, kako si ti, budi dobar, pa iduće godine ćemo te poširkovat, opet. Pa iduće godine, još ćeš ti iduće godine bolje, bit će veći, jači, tvrđi, sa pravim ubjeđenjem da ti vjeruje da deka mraz dolazi i to uz novu sa onim sankama i sa onim zvončićima, jel da? Gledam neki dan kad sam išao ići od Bihaća, pa sad su novog napravili Allahu Ekber, kako je šetan, perfidan. Allah ga prokleo. Napravili su merdevine male ovako. I sad to objećiš na kuću i sad zakačiš onog djeda mraza, znaš, on pozadi i zakačiš ga i tako stoji ovako. Ko da se kobajagi penji, djete ono gleda po čitav dan. Evo ga. A kada im kažeš da je poslanik Salavi Selem bio na istraji na mirađu, daj da šta ti to nam govoriš. Znači, za djeda mraga, mraza, mraga, <laughs> bolje, raga, odlično, sandula, još bolje, djed rak, evo je bolje, rak, konji su ni magaci, znaš mi. i kad im lažu djeda mrazu, svi će povjerovati. Je tako? I bez, lažu satima i danima, 15 dana prije, prije, no što, počeli filasti, jel da, <laughs> počeli lagati. A kada im kažeš o džennetu, džehennemu, daj ba, kažeš, ta vi ime kaže. Kaže meni jedna žena u Bužimu, kad smo izašli na pijacu, di je Kaže, je to vjera vehabija? Rekao, gospođo, stvari ženo sam, rekao, izaste gospođe. <laughs> Rekao, ja volim da vi meni objasnite ovaj, koja, kako, upište mi tu vjeru vehabi, ono gleda u mene, ono zna, složi za mene, pa ne znam ni ona šta govori. Pa kaže, one vehabije. Pa dobro, gospođo, rekao, ja opet, gospođo. Ženo, rekao, te mi onda pojasni, šta je vehabija? Da znam, da se ja sačuvam. Ono, pa ne znam, kada bila. I ona gledala na federalnoj televiziji. Znači, vah i vahi odakle dolazi. S televizije. Svatate? I... E, to oni rade ova brada kad dođe, ova brada ne može. Ova brada što ti nudi i pokazuje, džene ti hoće moram. I tvojom ocu, i tebi, i familj, svima. Mi vam nudimo paketiće u džernetu ljudi. I to paket aranžman, vječno. Nema više. Uđeš, djevojke, narava divnih. Kako se spomine džene, kako ja ovih prvo žene spominjem, Allah. Tako sebe sam uhvatio. Ali jesu tako. Ama ljudi, hrana. Ne boli glava. Nema patit, nema bolit. Nema više računa za struju. Nema telefon. To je džanet. A umrećemo. Umrećemo Allah mi sto posto. A moraš ti vikati, Uzmi one sve ono da dišeš. Ma diš kako Ma Mene smrti kroz šta hoćeš prolazi. Idi gdje hoćeš zabiti. On će doći po naredi gospodara. Da ti uzme dušu. Koliko rudara umre u rudarima. Hajde teba, nemojte me usirati u vas. U Kini, U njih nešto uzeti vrijeme, svaki mjesec po stotnu godinu ostane dobro. Samo kjela. Fatate. Melek smrti do, a moramo, umrećemo sigurno. Zato se radimo da nas Allah uvede u džene. Kad uđem iz jedne, šta je nema, više dave. A nasilje na onom braću hadisi ne koriste. Znate li za to? Nasilje na ajeti, ništa više ne koristi. Nema više prenosi imam Buharija. Gotovo. Jer shvatate? Zapečeća na sve. I svatate onda koliko ovi ljudi lažu iz ove zajednice. Koliko lažu ljudima obmanjuju. Oprošće vama Allah. Pa šta ćeš polagati tamo? Nije više gotovo. Tad, samo polaže račun. Niješ ti tamo odgovarati u smislu da ti sjediš i kažeš uh, sjećam se ja sad. Aha, šta je islam? Islam je da vjeruješ Allah, potiš mjesec Ramazan, kaljaš namaz, jel da? A, odlično. Dobro, pet pojena. Idemo dalje. Nije to na sudnjem danu. Svatate, vraćam. Nema to na sudnjem danu. Ovdje se spremaš. Ovdje otvaraš i učiš. Kad uveš tam, samo ćeš vidjeti šta se ponio. I djelaj i nije ti sve se vaga. A ovi njima kažu, ovaj umre čitav život, nikad ništa, samo je plaćao dobro islamsku zajednicu. Bravo. I moramo njih spomenuti. Nemaš koga drugog. Zato što oni odvode direktno ljudi odvode, odvode u zavodu bolat. Vode u džehennemsku vatru. Oni i čovjeka koji nikad nije planio, spremno ga spremaju za svijetni dan. Kažem, ti si spreman bolat Muhammede. Meho! Pa ti je valu. Ono, umro za prvi maj. Znam jedno gore, jedno mjesto javlanci. Ljudi, Allah mi sa mezom čovjek umro. Pio mezio i stavio mezu usta, nije ni pojio, povratio i umro. Za stolom. Klanjali muđe na vas. Znam jednog sa mnom bio na medresi. Allah mi je svjedok da ovo govorim, što govorim da istina. Sa mnom bio na medresi i ostavio namaz, ostavio sve. Bio u dobi sa nama. I ja mu kažem, vidim ga, ama čoveče, hajmo, vraćavaj se, bolan. Kažem, pa, ma ne si počeo pit, vraćavaj se, hajmo nazad, hajmo u džamiju. Kakvi? I on je umro za stolom. Mur, ja mu reku, reku, ako umriš u takvom stanju, nećemo ti klanjati nas, kaže, znam. Znam ja to. Pa hajdi, bolan vrat, Allah mi, braćo, istina. Kaže, znam, pa znaš da ti nećemo niko kranje dženazu. Znaš kako je tvoje stanje kad umriš? Kaže, znam. I umro je tako. Umro za stolom. I oni mu kranjali dženazu opet. Za šankom. O pa jas, isto je šank. Je to je biti. Nema, u kafani nema nešto da nije šank. I WC je šank, sve je tam šank. Dobro. I zato uzvišeni, kako smo rekli, kaže, ova vaša vjera je jedina prava vjera, a ja sam vaš gospodar. Zato sva meni bade činite. Evo da vidite kako ljudi, rekli smo malo prije, odličan primjer, naveli koliko ljudi u laž vjeruju. I znaju svi da lažu jedni drugi. Znaju da djem raz nije došao. <laughs> Neće on poletiti pa zgodnim. U saunama oni. Ja. Sa, čuju sa čivinom. Otle, pa ja tam je zima, ne možemo doći sa istoka. Otle će u Saudije djem raz doći. Duše prave ovo sad i ovi. Kaže, djed Hađer, Hidžer, kako ga zovu? Hađer. Ima, ima. Ima, ima, ima, ima, prave i ovi. Ima djedo Bajram. Bajram, djedo. Svidi ovo. Za Bajram. Za Jel Ja ti vjerujem, nema šta. Ne, nema, mene ništa me ne čudlo. Mene ništa nema, Allah, ovakva. Ima bradu, su vidio sliku to, ima. Šta će oni stati za, za, za saone? Šta će za saone? Kola brale delove mikrofon da vrtićemo kako se pravi. Ja se reći. Aha. Kako je human stanje. došao? Gospodar. Nemoj. Bajro parti, ja. Bajro parti, uz. Ja, tu, tu, Bajro ti parti Kambalovsko Heinekena. Ja, Bajramsko. Bajramski parti, Tu polepi se pulkac plakate. I pivo besplatno. Nije dvije, bude Marta i tu. Parti džehennem. Tako da vajra se dvije koji delamo godine. Allah. Akcija, akcija. Pa ja znam šta je. Pa ne, ne, to je dobro je to. To je to. Slušaj, pa ne, vidiš, njima samo nek je pit. Nije bitno šta je. Svatate? Samo nek se pije. A je to? Pa ne me čulo da i nahađu odu. Sluši, evo čuo sam da su i ovi iz ove zajednice. Kažu svi na refatu, napravili mevlu. Evo ne, ja nigdje svi. Znam, čuo sam, braća su bila gledala vas. Svi na arefatovi mevlu pravi. Znam. Znači, ne. To je akida. Aj vas da dede. To su njegov akide, ponem tam. Svi na arefat, oni mevlu prave. Hajmo, kaže, jedan brzi mevlu u poslanikovom mešinu. Pa su sakli tamo u hotelu, negdje ostali. Opleti! Ajmo, ko bijelo dugme? Pa mašu glava. Vidite Sufija na mini, videli ste ih. <laughs> Pa ne znam, više kuće, pa počnu pljeskat, pa počnu šiz, pa igrat, pa i džini počnu nos. I nikom to ne, samo smetamo mi svima. I hvala Allah da smetamo. Hvala Allah da, joj, da ne smetamo, ne bi ništa vajal. <laughs> ništa. I gledajte, kaže Allah te bareke u tala u jednom majtu en akimu dine volate te farreku fi. Evo ga opet, volate te farreku. Kaže, pravu vjeru ispovjedajte, kaže, i u tomu se nemojte podvajati. Šta nam ovdje uzvišeni kaže? Pravu vjeru ispovjedajte. I nemojte se podvajati. U čemu? Nemoj ti misli da ono što ti uvedeš da je dobro za nas. Jer uzvišeni kaže pravu vjeru. I onda se, kad uzmete pravu vjeru svi, onda se nemojte podvajati. Šta podvajati? Nemojte izmišljati nešto. Nemojte misliti, jer čim, ako pravu vjeru ne uzmete, odmah ćete se šta? Podvojiti. Odmah ćete popucat. I u hadisu je došlo poslanika sallallahu alaihi sallam. Da će biti skupine, jel da? 72 idu u džihennem. Od umeta. To su muslimani, veliki grešnici. Sekte. Mi ne kažemo za tu je sve nevjernici, tako? I jesu tako. Ali su sekta. I sve ide u džehennem. Zaprećen, stvari zaprećeno im je džehennemom. To nije igra. Hoće li ti sad sprema se da se kockaš ili jediš na sigurno? Šta je bolje? Hajde ono, pa možda će, možda i ja proletim se negdje. Kada tebe Allah neće vidjeti, šta ti je bolo? Allah sve vidi. Jes, jes, nema. Zato uzvišeni ovdje kao da nam govori en yaqimu dine wa la tatafarraku pravu vjeru ne ostavljajte pravu vjeru ne ostavljajte ono što sam vam objavio ne ostavljajte ono sa čime sam zadovoljan jer ako ostavite vi ćete se šta podvojite odmah i braćo moja to ti je to je tako jednostavno Ako, ti, ako mi kažemo, rekao Allah, poslanik sallallahu alejhi to i to, i ti čim uradiš drugo odmah se podvajamo. Čitav Kur'an govori o tome. Knjiga objavljena rad toga. Da se podijeli onaj ko petlja i onaj ko ne petlja. Čitav Kur'an o tome govori. Braćo. Furkan, da se rastavi istina od neistini. Kako to ljudima nije jasno? Jer kako će se prikazati istina ako mi budemo sa njom petljali? Zašto se kaže nosioci istine? I nosioci zablude. Zbog čega? I onda vidite kako se onda, kako se brzo nosioci zablude, svi ujedine. Sve što istina jača, oni se više ujedinjuju. Sve što istina čvršća, oni se više ujedinjuju. Da ubiju koga? Poslanika, ali se nam treba ga, kaže, ubi. Hajmo svi zajedno. I vi vidite danas kako staju svi indirektno jedne na drugu stranu. Kada je šareti Obama, odmah ti ići, kaže, može odmah on jedan drugom. Kako vama kaže, ovaj samo klini glavom u redu, bit će kako si rekao. A tako? Jes tako. A onda ovi doli, njihovi vjerski, vje, vjerski, kako se kaže ono, vjerski dostojanstvenici. Znaš, ono. ma, dužnostnici, odličan termin. Dužnostnici, ovo je odlično. Od to njima dužnost, obavljaju vjersku dužnost, po navnim znacima vjersku, a dužnost svakako oni su dužni izgleda da zavode ljude i obmanjuju. I kako god, kako kaže ovaj prvi, tako oni dom, klimaju glavom. Izvedi, kaže Arape, oni svi glavom. Nije problem. Izvedi Arape. Ajmo sad sredi Vehabije po Bosni. Nije problem. Sredit ćemo i nije neće. Ne, <laughs> ne da Allah. Ne da Allah, gotovo. Ova dava ide i vallahi neće niko spriješiti uz Allahu pomoć. Allah će dat huve ladhi arsele rasulehu bil hudava dinil haq li uzhirehu ala dini kullihi velev kiril mušikun. On je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom, iskrenom, da bi je uzdigo iznad svih vjera. Allahu akbar. Velev kiril mušikun. Koliko god to ne bilo povolju mušicima. E, eto vam ga sad. Eto kako je lijepo vjerovat. Ono da baš vjeriš. Vjeruj sve što Allah kaže, ja vjerujem. Hajde, šta šta, ne moraš mi ništa. Pa jeste, aj nemoj petljati, ja vjerujem i gotovo. Šta kaže Ebu Bekr? Kad su mušici meke rekli, Ebu Bekr, a oni jedva doći kao da kažu da je poslanik lažo. Znaš li ti šta onaj tvoj govori? Onaj tvoj drug, gledaj mi. Gdje su mušici, Allah? <laughs> Pravi mušici. Onaj tvoj drug kaže, oni jedva doći kao da kažu, rekao nam da je bio za jedan dan i jednu noć da ga je Allah preveo između laksa, da je ušao u mešidu haram, pa je kaže, bio, kaže, na mi rađu, da kaže, nekako nebo. Kaže, u Bekri, od vama on to rekao, kaže, kaže, ja mu Ja mu vjerujem. Šta mislite? Gledaj danas tamo. Zato meni, da vam kažem iskreno, braćo, ide na živce. Aj, to je neći metod, da, ali ono kad hoćeš čovjeku da otvori štomak, da on vidi srce i bubrige kako funkcionuje pa da povjeri. Da gledajte kako je vjerovala prva generacija muslimana. Mjesec se rasplutio, ja vjerujem. E, tu. Vidite našeg, našeg dženetlije ste iz Mologa, jel da? Omer ibn Hatab. Drma se Medina, kaže ono, samo jednom ako bude, ja ću vas uverat grijeha. A danas muslimani kažu, se izmrli, kažu, kaže, imaju tektonske ploče 2000 dubinom pod, pod zemljom. Lažu i svjesna su, hvala, šta 2000? Gdje ti vidje? Da lažeš to, da dale. I to u, samo u, u, u, dubini mora, tamo u daljini 100 km u dubini mora, okeana. Tektonske ploče 2000 metara pod morem, one su se i sad oni to crpaju, znaš, ti bio, jesu? Ja. Yeah. I, i ovi odmah vjeruju ono što ne vidi, opet ciljem. Koliko im gajba lažnog, ovi govori, ovi odmah bošnje vjeruju. Ja, ja, ja si vidio, kaže. I oko splita dol, kaže, moglo bi. Ja, ja, moglo bi, moglo bi. Evo vama dan, podan se približava kazna, vi ništa. Francuska plavije. Ne date nikad, sad ćete plivat. Sad ćete, opa. Australije. Plivat, ma moraš plivat. Plivat ćete vi svi danas, svi ćete vi plivat vi vaši grijes i ekonomija. A oni sve kuće svoje ono kasko osiguraju. Eto ti propast ekonomije. Odnesujem u kući svi, on hoće pare od banke. Pare mi daj moje. A ovi nema ih koga više varat. Mi ne moramo ni uzeti. I da moramo uzeti kredit, ne moramo ga uzeti. Ko će ga plaćivati? Čime? Orasima, zvijecima. Ne. e, jes. I zasigurno će propast. I kaže, a viš kako Omer Hatab kaže, kad se Medina zatresla, još jedno, Kaj ja ću vas napustiti. Eto ti naši akidi. Radi grijeha. Zbog onoga što ljudi rade na zemlji, jel da, pojavljaju se. Metež se pojavio i na nebu i na zemlji. Zbog onoga što vi radite. A nije zbog tektonskih ploča, čuj tektonske ploče. Ako je, možeš misliti, ako je 100 km tamo, a 2000 km u dubini mora, koliko su onda te ploče? kako li izgledaju baš? Kako niste snimili da imi to vidimo. Dobit ćete vi, svi ćete vi plivat. Svi ćete vi dane i noći, oni što ste gledali kraj obala, svako jutro u ulici, gledali Allahove blagodati i sunce i mjesec i zvijezde i vodu što vam je Allah dao i onaj lijepi dašak tjetra i hladovina i palme i voće i povrće što ste jeli i žderali ko stoka a niste zahvaljivali Allahu, samo da ste rekli Allahu akvari pali mu na seždu i da mu zahvalite na tome i ste bili oholi, gušćete se vi u moru svojih grijeha. I to ćemo mi muslimani brzo gledati. Allah mi vam kaže. Allah će pomoći svoje robove. Danima tlače i ubijaju Allahove robove. Zatvaraju oni koji se zovu muslimani. I da to prođe kod Allaha, neće Allah mi. Dok mi sjedimo ovdje u ljepoti, braća muđahidi i u zatvorima, svaku noć dove. Zapamtite dobro. Svaku noć dove i to dove kakvim dovama. Dove kažu sadja, čim izađemo kada pustite nas, opet će kaže sadja rezat vaše vratale. I takvi. A onome kome se učini zulum, njemu Allah dovu šta? Ne odbija. Ona se prima. I mi vidimo kako Francuska prije dva, tri mjesta kažu ne može nikad, sve ćete plivati. Hajde, vrante još nešto, vi ćete da ćete morati rnut, nećete plivat, nego rone. Ja, e, ja. E. A voda sve veća. Kaže, otkud, nije, i će biću, nije zapamćeno, ja, e, ja, nije ni zapamćeno, da takvi narodi su poslani, poslanićima sa jednim grijehom, dva koji su imali kod sebe, i oni manji, jel da? A gledaj ovo, staneš u dva kilometra centra grada, nema šta nema. Od kockarnica, vidi ovde, evo ovdje od nas 20 metara, jel da, kockarnica. 50. Sjede on, gledam sad jednog, prođe on stavu i gleda kako čita, prati ono, da ima nešto da ubode on dvica, kako linije, ne znam. Hoće da nešto dobije. I on rizikuje svjesno, će on neće. A 50 metara odavde nudi se dženet, on neće. Ajde, šta ti ne. Vjeruje onom lopov tamo što će ga privati sigurno. Sam drugo stisne, ne, ne, da... Kako bi radila kroz kranca da i ne uzima? Kako On kocka da ga uzme, ona, ona sjedi tamo za kompiterom, samo ga, samo ga pravi budalom. Još mu se ona, još stavi obično žene. Znači, žene moraju, znaš, da, da one implementiraju svoje što imaju. I da ti došli pogledao, ti više ne misliš na kocka, samo za, za okruži. Ne znam. A dođeš tri puta, ali nije samo jedno. Ma ja. Pa, čiji onda rob? Kome robuje? Vidiš, ako tri puta na Da dođe samo jedno dovoljno je. I ostane po dva, po tri sata, ono, dimu, ono, budalešin. A Allah ga zove svaki dan, samo pet minuta, hajde robu, je Allah, ide, radi, traži, slagadan. Neće. I opet će, i njemu, gdje, kaže, umro, umro na lotu, dobio dva miliona i umro. Crku odmah. Ne, ovdje, klanja mu dženazu. Što? Pa žena, on je dobio na lotu, šuti, klanja će njemu dženazu. Biće dobra dženaza, sigurno. Biće će vapi za mevlu. Hala, još 100 eura. Najmanje. Yes. Dobro, braći. Toliko Allaha molim da nam grije oprosti u dženet nas uvede. Molim Allaha uzvišenog da nam podari razboritost i da nas zaštiti i da, nam, da nas poštiri iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Nadam je alko kabor i nasvim dan. Allaha molim da uputi ovaj narod, da i uputi napravi put, da mi budemo sebebom njihovog upućivanja. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanak Allahuma bihamdiki. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Selamun aleykum.